la maratono de la sabloi. Ciu vi estas au estis curagega? Ciu vi shatas au shatis malfacilegain au ec dangerain sportoin au aliaen tian fisicaen activezoin? En la televido oni ofte vidas TIAN activezoin, cae cio foie mi unu flanque admiras la curagion de la homoi, cioi ilin faras, sed aliflanke mi opinias ilin prescau frenesai. Mi povus scribi pri plurai el tiai fisicae activetsoi, sed hodio mi parolos nur pri evento quio ocases antau quelcae semainoi, la maratono de la sabloi. Onis cias quio estas maratono. Maratono estas long distanza cur concurso quartec du como unu quin kilometron longa. La nomo devenas de la urbeto Maratono, en Grecio, in cio en la iaro quartcent naudec anto Cristo Atenanoi vencis in batalo contra Persoi. Lau la legendo, messagiulo, cio curis cun la messaggio pri la venco, curis circa o quarte cae post alveno al Ateno mortis. Ecte 1896, la maratono esas disciplino en la programo de la nuntempae olimpicoi. Franzo Michel Brial sugestis que la olimpicoi de 1896 inclusivo cur concurson inter maratono cae Ateno, circo quarde kilometroi. Lasta tempe, pli ol octcent urboi tra la mondo avas tiu jaren maratonon. Quelcae e la ple grandae maratonoi estas la maratonoi de Bostono, Noviorco, Londono, cae Honolulu, inter aliae. Tamen, kiu estas maratono de la sabloi? Gi estas sestaga curado en la sud-maroca deserto. Gi ocasas tio jare in aprilo ecte 1986, ciam gi esis organizita de la Franzo Patrick Bauer. Du jaroin antaue li esis farinta curadon tute sola. In dectu tagoi li curis 350 kilometroin in deserto, kie existis nec oaso, nec io ein villaggio evidente oni ne curas se tagoin sen interrompe. Nocte oni dormas. Se dum tage oni curas inter 30 cae 40 kilometroin, cae estas uno etapo de 80 kilometroi, dum ciu oni curas parte dum nocte, maximume dum 34 horoi. En tute circau 250 kilometroi. Oni curas sur sablo, parte in ebenajoi, parte sur dunoi, cae ancao suprin cae mal suprin corante montetoin, sub la Sahara suno, en varmego cio povas atingi quarte gradoin Celsiusain, sed ancao kelk foie dum malhela vespero in malvarmo. Nocte, ciem oni dormas in tendoi, la temperaturo povas fali gis quin gradoi. La gecorantoi devas cunt porti, en dorso sacoi, sian vestoin, cae sian provianton por la ses tagoi. Il nu recevas tio tage freshan aquon. Pro tio tio, la maratono de la sabloi estas considerata que la plei malfacila curado in la tuta mondo. Tamen, gi estas bone organizita, tiel che in la diversa etapoi, estas inter alie curacistoi cae ambulanzoi, cae antau la curado, ciui partoprenontoi estas examinatae de curacistoi. Exista detala angla lingua regularo con tridec articoloi. La gecurontoi estas dividita in diversa in categorioin. Viroi, virinoi, plurai lauagiai categorioi, dividai cae virinae veteranoi, inter quardec cae septec naujaroi. La organizo ne estas sen costa, do la partoprenantoi devas pagigin. In 2019 la partopreno costis 3100 eroin. Ali flanque, la vencintoi, do tiovi kiovi atingis la celon unue, licevas premioin. La plei alta estas 5000 eroi en la unua maratono de la sabloi curades nur tudec tri partoprenantoi. Du elili estis virinoi. Ecte quelca iaroi la nombro estas pli ol mil. La plei oftai vencintoi gis nun estas la marocai fratoi Mohamed cae Lacen Ahansal. La unua vencis dec foie, la dua quin foie. Ecte 2001 alia marocano Rashid el Mahrebiti iam vencis ses foie. Inter la virinoi vencis plei ofte francinoi. Ne ciovi partoprenantoi successas fini la maratonon. La plei maliuna partoprenanto quio transcuris la cellinion esis septec sep jaradja.